Mi se družimo sa hadisima iz zbirke imama Buhari i imama Muslima. I prošli put smo govorili o poglavlju o opasnosti izmišljanja hadisa. Danas ulazimo u novo poglavlje, a to je poglavlje imana. Kitab al-iman. Ulema je u svojim dijelima prvo govorila o imanu iz više razloga. Prvo, zato što je iman, kad se kaže iman, ovdje misli se na akajdu uopće. Znači iman, misli se na akajdski misle, iman je temelj za druga djela. Mm. Znači prvo se to mora naučiti, spoznati, vjerovati, pa onda raditi što se tiče djela. Drugo, iman je takozvani el fikul akbar. Veliki fik, a spoznaja mesela kak, praktične prirode je mali fik. Tako ga nazivaju učenjaci. Između ostalog je Bohanife i drugi opće prihvaćeno je to među učenjacima da, je, da su pitanje imana, mesele vjerovanja, veliki fik, a pitanje praktične primjene kao što je abdest, namaz, to mali fik. Što ne znači da ono je beznačajan, naprotiv, ali ovaj preči, veći i zbog toga su naučenjaci postavljali na početak svojih dijela. Čak i fikska dijela, stare, stare uleme, počinju sa uvodom o imanu. Znači, otvoriš šta je rafikska dijela, prvo počne o tevhidu, pa onda ide čistoća, pa namaz, pa ovo, pa. Ono. Jer priješnja stara ulema nije dijelila vjeru kako mi danas to dijelimo na, ne znam, Akajd, Ibadat, Muamalat, nego sve je to bilo za njih jedno. Znači, išli su podjednako i za sve su navodili te dokaze i smatrali su to dijelom vjere. Onoga što je došlo od poslanika sallallahu i zato što kažu da mi imamo u vjeri stvari koje trebamo samo vjerovati. Saznati i vjerovati. Kao što je recimo vjerovanje da Allah jedan. Kao što je recimo vjerovanje da Muhammed Allah poslanik. Vjerovanje u Meleke. Vjerovanje u objave i tako dalje. A imamo stvari koje smo dužni vjerovati i raditi. Pa recimo Namaz Namaz, u namazu postoji imanski dio, a to je vjerovanje, da je namaz propisan i da je obavezan. Jer bez toga se ne može. I drugo, raditi ga, praktikovati ga. Zato nam poslanik sa sveme za post, uzeti od Ivan post. Men same Ramadane imanen vahti sada. Ko posti Ramazan sa imanom, raditi se. Podcrtava nam to. Znači u svakom dijelu praktično imaš dio akajda i dio praksi. Znači, da bi dijelo uradio, moraš vjerovati u njega, pa ga tek onda uraditi. Je to u redu? Što se tiče imana, iman je pojam koji označava vjerovanje u sve što je došlo u objavu. A temelji se na šest principa. Vjerovanje u Allaha, u meleke, u objave, u sudnji dan, u poslanike, u sudnji dan i sve što je došlo od Allahđešana od kadera, dobrog ili lošeg za čovjeka. To su temelji. A vjeruje se i u sve ostalo. On podrazumijeva troje od čovjeka. Prvo, da vjeruje srce. Drugo, da vjeruje, da, da očituje jezikom i treći da praksom to potvrdi. Izvršavanjem naredbi i ostavljanjem zabrana. I kroz ove hadise i poglede mi ćemo vidjeti sve te dijelove, dijelove imana koje je poslali sam Allah ove sredoma ovdje Mi imamo danas prvi naslov, al imanu ma huwa obajanu hisali. Šta je to iman i dijelovi imana? neke osobine imaju. Pa kaže, prinesene od Ebu Hureyre radijallahu anhu. كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه ređulom faqan. Jednog dana poslanik sallallahu alaihi ve sellem je bio među ljudima dostupan i došao je neki čovjek i rekao: "Men ima, Šta je to ima? Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث إيمان da vjeruješ u Allaha, u Meleke, u susret s njim, u njegove poslanike i da vjeruješ u proživljenje. Pa je čovjek rekao Mel Islam. Mel Islam. Kale Islamu en tabu da Allah, ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. A poslanik reče, Islam je da obožavaš Allaha i da širka nikakvog ne činiš, da obavljaš namaz, daješ zekat i da postiš namazan. Pa čovjek reče, mel ihsan. A šta je to ihsan? A on reče, ta'bud Allah ke enneke tarafa illam takum tarahu fe inahu irak. da Allaha obožavaš kao da ga vidiš i ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. A čovjek reče, mete sa, kad će sudnji dan? A poslanik reče, nel mes uva anha bi a'leme minese. Ko se uhbiru kane švatija. Onaj koji je upitan, o tome ne zna ništa više od onoga koji pita, ali obavijestit ću te o nekim preznacima. da uvaledeti l'ametu rabbeha kada robinje rodi sebi gospodaricu, uidata tavo ruatul ibil al buhum fil bunjan. I kada se pođu takmičiti čobani deva i ovaca u gradnju visokih građevina, fe fin hamcim la ja'lamuhunna illa Allah, i to spada u petero koji zna samo Allah Đelešanu, zatim prouči ajet, inna, inna Allah inna vajlusa, kod Allaha je znanje o sudnjem danu, Zatim je čovjek otišao, a poslanik reče Ruduhu, dovedite mi ga, felem njarovu šejen, ali nisu vidjeli ništa. Pa je onda poslanik sa nasadom rekao, Ado Džibril, džaeju alimu nasidinu. To je Džibrail koji je došao ljude podučiti vjere. To je hadis o kojem ćemo danas ovdje govoriti. Jeste primijetili da je ovo hadis o Džibrailu, ali se nam Džibrilo hadis. Jeste primijetili da je malo drugačije spominje određene stvari. Dobro. Sad ćemo reći zašto i kako. Prvo, hadis na koji smo mi navikli Džibrilov hadis, to je u muslimov rivaj od Ibn Omera. Naime, od Omera. Abdullah Ibn Omer prenosi od Omera. Pa se tamo kaže od Omera je preneseno da je tako dalje sjedili, sjedili smo i ostali. Ovaj hadis je od Ebu Horeire. I njega bilježe i Buharije i Muslim zajedno. A iz ovog hadisa mi zaključujemo prvo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio dostupan ljudima. I tako treba da radi ulema. I običaj ulema i dan danas postoji da nikad vrata ne zaključava. Znači nisu im zaključana vrata i kogod da dođe može da, da uđe. Ima čak učenjaka, recimo kod Ibn Baza, Allah mu se smilalo, on je naređivo ovaj, tamo da u njegovoj kući uvijek ima spremna hrana za onoga ko dođe. I nađeš putu, nađeš ono i jedeš. Ostaviš. Tako je i poslanik sallallahu alaihi sallam običaj da ponekad dođe među ljude i da im bude dozvoren. Došao je neki čovjek, znači Ebu Hureyre ga nije znao, mi smo na kraju Hadisa saznali da je to Džebrail, a iz toga imamo jednu, jednu fajdu. Prvo, da objavu ljudima moraju je čovjek mušici su u Mekki go pregovarali poslaniku i rekli što, što ti moraš biti poslanik, što nije došao melek? Pa i Balan Šanom kaže da smo im poslali meleka, morao, morao bi doći u liku čovjeka. Ona nebesna, ali imaju mislim. I opet im ne bilo jasno to što im je jasno. Znači, priroda meleka sprečava da čovjeku obraća se onako direktno u izvornom obliku. I zato dolazi u liku čovjeka i ovdje Džibrajl dolazi u liku čovjeka da ih poduči vjer. Nije došao u pravom liku, što znači da je čovjek a, jedini pravi izbor za prenošenje objave. A drugo što razumijemo iz onoga je činjenica da se mreci mogu preobličavati. Znači uzeti oblik čovjeka. I nekada u tom obliku čovjeka ashabi ih vide, a nekada ne vide. Recimo u ovom slučaju vidjeli su. A Bilo je slučajeva kad nisu. Recimo u jednom hadisu poslanik sa srnem kada je sjedio tako sa Džebrajlom, ovaj, a Iša ga pita ko ti je to, kaže, ali zar si ga vidjela? Znači, nekad dođe u liku čovjeka, ali ne vidi ne vidi ga ljudi okolo. A neka dođe pa ga vide. Uglavnom, meleci mogu uzimati oblik ljudi. Prvo pitanje ovdje je šta je iman? A koje je prvo pitanje u Omerovom hadisu? Šta je islam? Kaže Ulema, ovaj raspored pitanja šta je iman zato što iman temelje bazno nešto na čemu se grade djela. A pitanje Umera bilo je da je zato što je islam u principu ono što je prvi taj nekakav stepen, pa onda ide iman koji je veći, ali uži, onda islam koji je uži. U svakom slučaju ovdje i poslanikovom odgovoru imamo nekih razlika. Prvo da vjerujemo u Allah Đalšan. A tako je. Drugo, da vjerujemo u meleke i treće da vjerujemo u susred s njim. Znači mi vjerovanje u Allah Đelešanu nazivamo jednostavno tevhid. Je tako ili? Šta je to tevhid i koji su vrste? Znači tevhid to je da vjerujemo da je Allah Đelešanu jedan u svemu što njemu pripada. A imamo tri vrste tevhida. Tevhid rububijeta, To je Allahovo gospodarstvo, da vjerujemo da Allah sve stvara, da Allah svim upravlja i da Allah sve posjeduje. Drugo, da vjerujemo u tefid ibadeta, to je da samo ibadet činimo Allah Đelešanu. I treće je tefid lesma wa sifat, a to je vjerovanje u Allahova imena i osobine. To je potpuno vjerovanje u Allah Đelešanu. A što se tiče Meleka, mi prvo vjerujemo u njihovo postojanje. Drugo, vjerujemo u njihove osobine koje su nam objavljene putem objave. Treće, vjerujemo u imena onih čija su imena nam objavljena. I četvrto, vjerujemo u funkcije onih čija su funkcije nam objavljene da rade. Kao što je melek zadužen za kišu, melek zadužen za objavu, melek zadužen za e, djecu u stomaku i tako dalje. Znači, to su vjerovanje U Meleci, a Meleci su inače biće stvorene od svjetlosti, koje Allah Želešanu stvorio zbog pokornosti i oni nisu ništa abstraktno, oni postoje, imaju svoj zad, svoje biće. Oni također ne imaju znači taj nekakav izbor volje. U obili kaj i u susret sa Allahom. Susret sa Allahom prvi naš počinje kada? Odmah po smrti. Što znači da ovo podrazumijeva da vjerujemo u sve što dolazi nakon smrti. A nakon smrti dolazi, dolazi priprema meleka duše za kaburski jazan. A ona podrazumijeva fine, jer je poslani se sve prenio da merac donose čefine, podrazumijeva mirise, lijepe ako je za dženeta, podrazumijeva uspinjanje na nebo, podrazumijeva spuštanje s neba i podrazumijeva dženecku bašću koja će biti čovjeku prostata do sudnjega dana i podrazumijeva prozor, mi ga tako zovemo prozor, ali nešto odakle će vidjeti šta ga čeka nakon sudnjeg dana. Svako jutro i svako večer gledat će i molit će Allah Đelešanu da ubrza sudnji dan. To je za dobrog čovjeka. A za nevjernika ružni će fini i ružni mirisi. Ružan oblik meleka u kojem će mu doći zatim će biti pokušan da se popnije na nebo, međutim vrata nebeska će biti zatvorena. Zatim umjesto spuštanja bit će bačen na zemlju, što je također bol, vid kazne. Zatim će mu biti da umjesto dženecke džehennamska dolina i provalija donesena. Zatim će mu nakon toga biti otvoren prozor ili nešto, dakle će vidjeti šta ga čeka na sudnjem danu, posle sudnjih dana, pa će i pored toga što je u bolnim mukama govoriti, Ja Rabbi, odgodi sudnji dan, nemoj da se dogodi sudnji dan.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 وَتُؤْ مِنَ بِالْبَعْثِ I da čovjek vjeruje u proživljenje. Proživljenje na, nakon smrti je nešto što je neizbježno i u što vjerujemo i ono će bez ikakve sumnje dogoditi se. To je spomenuo imanu. I zato kada spojimo ovaj hadis, ovaj rivajet, i rivajet Omera, i drugi još neki rivajete u zbirkama, dobijamo jednu kompletnu sliku. A to je da ima nije samo šest imanskih šarta, nego da obuhvata i puno toga drugog. Drugo šta je islam? Pa kaže da obožavaš Allaha i da mu šetni činiš. Znači, ibadet iskren, neću znači, neće mu širke. Znači i ovdje se protežu ona dva pravila. Ibadet znači ispravno urađen, jer ibadet nije ibadet ako nije urađen po sunetu poslanika za srbu. I drugo, da ne čini širka, to jest da ne uradiš iskreno. Da se svojim ibadetom, postom, namazom, ne želiš isključivo Allahom zadovoljstvo i ništa. Drugo, da obavljaš namaz. Pet vakata namaza, sabah, podne, ikindija, akšan, jacija, to je farz islam. Znači, bar farzove. A onda suneti, to je poželjno ko hoće. Otvrdi je zakat ili mafruda. I da obavlja, daješ zakat na Zakat, šta je zakat? To je godišnje čišćenje imovine u skladu sa imovinom. Ima određena imovina, to je novac, zlato, srebro, trgovačka roba, usjevi, i stoka. U stoku spadaju deve, sitna stoka, to su koze i ovce i krave. To je ono na što se daje zekat. Što ima kod nas ovdje u ovim, ovim predijenima. Stoka, ako je na ispaši i tako dalje, ona ima posljedan propis, a to ti propisima možemo govoriti što ono kasnije. Ali najčešće što postoji i zašto ljudi daju zekat, to je novac, zlato, srebro, u to ulazi i nakid željenja po ispravnom mišljenju učenjaka i nakit ulazi u to i poslata ako ima na nekim mjestima, ne znam, na nečemu kod čovjeka, na satovima i slično. I trgovačka roba. Trgovačka roba se uradi tako da se jednostavno zna kad se počne trgovati, da se roba koja postoji na lagiru na kraju godine sabere, zatim nakon toga, znači, sabere se po cijeni koja vrijedi tada, u tom trenutku, veleprodajna, zatim saberi novac koji ima na kamari od, od te robe i slične drugi stvari koje je u toku godine zaradio i od toga svega izvede 2,5%. Wallahu hmm. U suma Ramadan i da postiš šamaze. Dobro. Kaže ben Ihsan. El Ihsan, to je, možemo ga nazvati savršenstvo u vjerovanju. Znači, taj stepen koji čovjek može dostići u svom vjerovanju, Pa reće da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Iz ovoga imamo dva stepena ihsana. Jedan je veći od drugog. Prvi stepen i najveći stepen da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. To je najveći stepen koji čovjek može da postigne. Kad izgovara riječ kao da, ga, kao da vidi Allah, kao da ga vidi, to znači Stoga razumijemo da na ovom svijetu čovjek ne može vidjeti Allah. Pazi kad izgovara. Kad treba postupiti, pazi. I tako dalje. I drugi stepen koji je ispod, ako čovjek ne može biti taj, taj stepen, onda bar da obožava Allaha kao da Allah njega vidi. Znači svjestan da ga Allah vidi. To je stepen niži u Isanu. Usput ovo sufije, ovaj dio hadisa koriste za dokaz za ovu ideju itihad, ujedinjenje, za božanski biće. Oni kažu, fa in lem tekum. Tumače to prevo, prilike u prevodu, pa ako postaneš ništa, te ra, vidjet ćeš ga, bez Boga. <laughs> znači, on to tako, malo, ovaj. međutim, nije to čak ni jezički ispravno, jer bi tada postoje te neke Mel mes ulu anha bi alam im nesaj. Znači, sad ga pita kad je sudnji dan kijametski dan. A onda mu poslanik reče, onaj koji je upitan ne zna ništa više od onoga koji pita. Kaže, on ima poslanik je time htio reći da bilo koliko bude upitan kad će sudni dan, dok je jamskog dana, neće znati o tome ništa. Jer to je znanje koje Allah Đelešan ostaje za sebe. Čak ni melek koji će povrnuti u sur ne zna kad će povrnuti. Nego je u hadisima došlo da od kako je stvoren i Sarafim, i Sarafim, ima oči uprte u arš i čeka naredbu kad će biti najveći. Ali kad će biti ne zna. To je znanje koje Allah ostaje za sebe. Kada će pogon se u rog i kada će nestati ovoga svijeta. Ma se uhmiru kao ne švatiha. Ali obavijestit ću te o njegovim preznacima. Znači, preznaci sudnih dana postoje, ali kad će biti ne zna. Prvo, prvi prezna sudnjeg dana je poslanstvo naših poslanika. Znači to što je naš poslanik došao i objava mu došla, to je znak da je sudnji dan odmah iza njega. Zato posle nam kaže došli smo ja i sudnji dan ovako. Znači kaže učenici ovaj prst i ovoliko koliko je ostalo još do kraja. Znači vrlo malo u odnosu na ostatak svijeta koji je prošlo vrijeme koje je prošlo. Znači, Prvi znak je naš poslanstvo naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Većina uleme znakove dijeli na velike i male. Knjiga koja je prevođena preznat sudni dana na crna je tako, ja ne znam odakle su našli srednje. <laughs> Mislim, zaista, ja nisam nikom čuo da kao imaju srednji neki preznaci. I ja sam se vratio na original knjige, ima kod mene arapski original, stvarno nema nigdje srednji. Veliki i mali. Ja sam pitao jednom, zašto nije nikad govorio, ne znam zašto, ali nije poznato da je iko ikad rekao da postoje srednji neki predznak Srbina. Imaju veliki, imali veliki predznak, a većina od ovog srstava tu deseto je, Dejjal, Isa, Isa, Međuđe, Međuđe, tako dalje. A ovo ostalo su sve mali, od kojih su se neki dogodili, neki se događaju trenutno, a neki se trebaju dogoditi. Ali svi su oni istina, i potvrđuju ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i ukazuju nam da je sudnji dan blizu. Na kraj krajeva jedan od učenjaka kaže kad čovjek umre, njegov sudnji dan je nastupio. I od njega više nije briga šta će biti. Jer čovjek kad preseli, za njega je gotovo. A ovo ostalo za cijelokupan svijet, Allah Đelešanu samo zna kad će biti. I da voledeti il emetu robba. Kada robinja rodi sebi gospodara. Kaže imam nevevi, većina u Leme ovde smatra da se misli na robinje. I da će biti toliki broj da će se proširiti, pa da će njihovi potomci kod gazde koji su bile, kod vlasnika koje su bile, kasnije ne znajući ponovo ih odkupiti doće kod, kod djece svoje uropstva. I zbog toga neki učenjaci danas, kao što šefa Pane i drugi, kažu ove ovaj hadise dokaz da će se pred sudni dan ponovo vratiti robovlasnički sistem. Jer ovo je u kontekstu preznaka sudnijeg dana. I još nije došlo to bilo vrijeme, nije poznato u historiji koje je bilo, da se je dogodilo ovako neki sistem da je bilo toliko roblja da, da, da nisu znali ovaj, da se nisu znali ni potomci ni ništa Znači, jedan od preznaka sudnjeg dana i od znakova da bi možda pred sudnji dan ponovo se mogao vratiti robovlasnički sistem. وَإِذَا تَتَارُ رُوَاءُ الْإِبِلِ الْبُحْنِ فِي الْبُنْيَا I kada čobani deva i ovaca pođu se nadmutati u gradnju visokih zgrada. Kaže Lema, nije to haram koji ima ne gradi, ali jeste znak poremećaja u društvu. Socijalnih i društvenih poremećaja koji će se dogoditi. Zašto? Zato što je običajno da čobani su ti koji su siromašniji sluvi društva. Ako oni postanu bogati, ako oni postanu ti koji nose novac svojim džepom i prašno nose ekonomiju i ostalo, onda je to problem, odnosno poremećaj u samom društvu se neki dogodio, I to što se oni nadmeću u gradnje visokih građevina, imaju taj, taj novac i ostalo, razbacuju ga na te i takve stvari, ukazuje da će drugi ljudi snositi posljedice. Snositi posljedice to poremeća tom sistemu, jer bogatstvo na Dunjalku nije neograničeno neki, nije neki neograničen pojam. Znači njega ima svugdje, Allah ga je dao, i on ako se pravilno podijeli kako Allah što naredio, neće biti krizije za ljude. Uvijek će biti bogatih i siromašnih, to nije sporno. Ali neće biti da je recimo 5%, 10% ljudi prebogato, ne zna šta će, razbacuje se, a drugi 90% ne zna šta će jesti. Znači ukazuje na taj poremećaj da će novac i ovo, ta ekonomska moć biti u rukama onih za koje nije običajno da će biti. Zatim je proučio poslanik sallallahu alaihi wa sallam ajit, kaže ulema, to ukazuje na veličinu Kur'ana, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sallam i on sam koristio Kur'an kao dokaz. Znači, govorio je nešto i spomenuo ajet kao dokaz. I zato imam šafija, kaže, sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sallam rekao, zaključuje to iz Kur'ana. Tako da je Kur'an generalno izvor svakog znanja, a sunnet mu je komentar. Na kraju kaže Hadisa, čovjek se okrenuo, otišao i nisu ga više vidjeli nestoje znanja na neobičan način. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem shvatio o čemu se radi i rekao da je to Džibril koji je došao da poduči ljude vjere. Ova zadnja rečenica kaže im Rajab u njoj se krije veličina ovog hadisa. Zato što ovaj hadis sadrži cijelu vjeru. I ulema je posebnu pažnju posvećivala ovom hadisu. Nazivaju ga majka hadisa. Kao što Fatiho nazivaju majkom Kur'ana. I čak ima dio uleme koja smatra zbog važnosti ovog hadisa da, da hadiska djela treba počinjati sa ovim hadisom. Neki počinju sa hadisom, djela sa vrednim prema namirama, a neki počinju svoje kao što jedan begavi svoju knjigu mi smaha osumne, počinju sa ovim hadisom. Zato što ga smatra najvažnijim i najprečijim, jer on nas uči u principu vjeri. Na osnovu ovog hadisa također učenjaci kažu da je najbolja definicija imana ova koju je dao poslanik sa Allahom. Znači, na osnovu ovog također hadisa učenic kaže da vjeru imamo tri ta e, neka stepena. Prvi je stepen Islama, zatim imana koji je užimalo, zatim ihsana, to je ono maksimum koji čovjek može da, da postigne. Kaže, imamo ovdje sad novi naslov, Bejar, Salavat ili Tihide, Ahad Irkane u Islama. O namazima koji su jedan od namazskih, odnosno od e, islamskih ruknova, šartova, namaz. Kaže, prenesene od Tarhi ibn Ubejdullaha, قال جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول kaže Talha ibn Ubejdullah došao je neki čovjek od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Nežda Neđ, to je prijedio Arabskog poluostrova gore prema Jemenu. A raščupane kose, čujemo se glas, ali ne razumijemo šta govori. Nešto ko priča, čujemo, ali ne razumijemo šta se govori. Hatta denafa ida huo jes elovanjem islam. Pa kad se približio čovjek, čuli smo da pita o islamu. Šta je to islam? Znači kao da čovjek sad je na dalekom dijelu arapskog polostrava čuo da je Muhammed s.a.v. donio nešto što se zove islam pita ga šta je to islam za njih. poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče. Hamsu salavatin fil jomi wal lejla. Kaže, u islam spada, odnosno islam je da klanjaš pet vakata namaza u toku dana i noći. Sabaha dva farza, povodnije četiri farza, kindiju četiri farza, akšan tri farza i aciju četiri farza pet vakat. Fa kada hel alejje gajruha? Moram li šta drugo klanjati? Kaže ne, illa ente tau. La illa ente tau. Nisi dužan ništa više osim ako hoćeš dobro. Kale Rasulullah s.a.v. Vosijamu Ramadana i da postiš Ramazan Kaže, moram ništa drugo postiti? Kaže, ne, osim ako hoćeš dobro. Zatim, kaže, prenosila spomenuo je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i zakat. Znači, u istom kontekstu moraš dati zakat. Da li moram nešto drugo? Kaže, ne, osim ako hoćeš dobro. Kale hel alaihi wa sallam. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص I čovjek ode govoreći tako mi Allaha, neću na ovo što mi je rečeno ništa ni dodati ni oduzeti. A poslanik sam Allah, ali je sam reče, aflaha in sada. Uspjet će ako bude istinu rekao. Znači, ako bude tako radi, uspjet će. Prvo, znači, interesovanje ashaba o tome šta je to poslanik sam Allah, ali je sam reče. Pa je došao da pije. Drugo, kaže pet dnevne namaza, osim dobrovoljno, znači nije obvezan ništa drugo. Ovaj hadis, Hanefije uzimaju za dokaz, učenjaci Hanefijske pozela, da je čovjek dužan upotpuniti na filu koju je počeo klanjati. I da je treba naklanjati. A ostali dio učenjaka uzimaju ovo za dokaz da ne treba naklanjati. Kako to? Isti dokaz za dva različita stava. Znači imamo sad farzove, to je u redu na file. Kaže, ne moraš, nisi dužan na file ništa od klanjati, osim ako hoćeš dobrovoljno. Sad ovdje hadefije kažu, osim ako hoćeš dobrovoljno, kažu ne, osim ako hoćeš dobrovoljno. Znači, nisi dužan naklanjati ako nisi počeo dobrovoljno da radiš. Ako si počeo dobrovoljno da radiš, moraš. Završi. Znači, tako da je ispravnije mišljenje ovih koje kažu da nije dužan. Dalje, pita ga za post. Post je, znači, jasno. Pita ga za zekat. Kaže, nisi dužan ništa više. Ovo je, braću moja draga, vezano za prava islama prema čovjeku. Znači, čovjek zato što je musliman i zato što je dio isl... zajednice muslimana, dužan je dati samo zekat. Je tako li je? Međutim, to ne znači da on nema materijalnih obaveza prema drugim ljudima, ne zbog islama, nego zato što su u vezi s njim, kao što je žena, kao što su djeca, kao što su roditelji i tako dalje. Znači, ovo što se tiče prava islama prema čovjeku, to je zakat. Je u redu? Ali druge materijalne obaveze koje islam propisao čovjeku, ne zbog islama, nego zbog drugih ljudi, stoje na njemu. Čovjek ostaje dužan da, da je dužan uzdržava ženu tako li? Dužan je uzdržavati djecu. Roditelji i sve ostale materijalne obaveze koje ima prema stvorenjima. Isto tako kažu ovi za namaz. Namaz, to je pravo islama, pet namaza da klanješ. Što ne znači da, da recimo čovjek kada uđe u mešćid, zbog mešćida, zato što ušao u mešćid, nije obaveza klanjati jetu u mešćid. Ali ne zbog prava islama prema njemu, nego zbog mešćida što je ušao u mešćid. Zatim kaže, uspio je ako bude istinu, rekao. Znači, ako se bude toga pridržavao što je rekao, onda će uspjeti. A uspije je, kažu učenjaci, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ نَارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ Tako nam Alšanu kaže, u suri Ali Imran, ko bude udaljen od džahnemske vatri i bude uveden u džennet, da je uspio. Što znači da čovjek će biti udaljen od džahnemske vatri i biti uveden u džennet, ako se bude držao ovoga. Dalje iz ovoga lisa također razumijem pohvalnost pridržavanja za onoga što je čovjek naučio. Poslanik ga je naučio tako čovjek kaže ja ću toga držati i završeno priče.